був досередини підрізаний кількома такими бухтами. Якщо тут не замерзла вода, капітан чекатиме на нас у цій бухті. А якщо там припай, закинув норвежець, нам у будь-якому випадку доведеться спускатися з бар'єра вниз. Це видавалося нерозв'язною проблемою. Скрізь лежав туман, а бар'єр міг виявитися як завгодно високим. Треба йти на схід, не віддаляючись від бар'єра. Після годинного провалу вони знову рушили вперед, але тільки о четвертій годині почули гудки Криголама. Загальна радість не мала меж. Криголам тепер озвався точно попереду, хоча гудки були слабенькі і тремкі. Собаки таки не збилися з дороги сказав Жак Антуан, досконалі істоти. Господь сотворив їх раніше від нас, їм дісталися кращі риси. У чергову десятихвилинну перерву Булат пішов до собак. Знесилені важкою дорогою тварини лежали. Він став обережно звертати ліворуч од нарт, та незабаром спинився собак і справді було невідоме людям відчуття, яке всі звикли називати шостим. За 15 кроків починався бар'єр. Його виказували тільки висхідні течії туману, що народжувалися десь глибоко внизу. Булат повернувся, коли Менсен уже піднімав собак і пропустив майже всю валку, став між Хуаном Естрадою та місіс Кетт. Канатка йшла досить жваво, зате аргентінець геть розкис. Далі не можу, кволим голосом поскаржився він. Ця клята Антарктида мене доконала. Що не кажіть, але я народився у тропіках, сеньоре матрос, у містечку Ембаркасьйоні. Слухати його нарікання не було сил, і матрос подався здоганяти нарти. Жак Антуан спитав, звідти не видно голови колони? Булат мимоволі зміряв його з ніг до голови. Парижанин або насміхається, або ж почав втрачати глузд. Якщо вітер подущає, може знову бути ураган. Стрілка барометра падає. Булат друге зійшов у бік, щоб сказати про це начальникові але з криголама почулися часті тривожні гудки, і філмарш нетерпляче махнув палицею. Тепер не можемо зважати на це, нас кличуть. Булат обернувся туди, звідки чулися хрипкі сигнали, і стер паморозь на бровах. Ви вважаєте, що сьогодні ночуватимемо на кораблі? Кожен крок наближає нас до Криголама. Чи ви думаєте навпаки? Булат змовчав. Ураган попередить нас, і ми швидко розіпнемо намети, засміявся філмарш. Але ураган почався без попередження за годину 30 хвилин рівно о шостій вечора. О пів на шосту собаки раптом рвонули праворуч і мало не перекинули нарт. У ворожкому тумані почулись вигуки «Рррр! Рррр!» Булат поспішив на допомогу. Та коли підбіг, ледве не втратив розуму, що таке Нансен. Задерши голови догори, собаки з'юрмились над якоюсь ямою і то скновили. А Нансен ухопив рудого вожака і, сіпаючи його за шию, силкувався відтягти. Що сталося? повторив Булат. Йому й досі не вірилось. Він, безтямно плутаючись у лижах, кинувся назад, несподівано зіткнувшись з землі з Жаком Антуаном, який теж устиг підійти. Матрос подався розшукувати філа марша. Почувши жахливу новину, начальник тихо звірився. Нансен нікому не сказав. Булат закрутив головою. Знає тільки Жак Антуан. Йому стало соромно і за свій переляк, і за мимовільну таємничість.